saturant. Ja estem saturant, tio, Paco. Sí? Me caguen d'ella. Molt bona vesprada. I això que tinc la gola fotuda. Eh, això no? és Ciutat Anatori. Tinc faringitis. Dos punt cerdo. El que... Ciutat Anatori. Si li xica el, cul, el cul, com era? No te rajes un... No, no te claves un supositori. Molt bé, tio Paco. Sí, Això no. és Ciutat Anatori del 10 de novembre de 2009. Però no som l'equip de, de replegada de presidents i companyia. Un dia que no eh? es tornarà a repetir en la història. Si el cas vol que transporten, que es compra el bitllet. Molt bé. Bona vesprada, tio Paco. Serà això. Bona vesprada, digues. Molt bé. Eh, avui tenim així a dos convidats de... De, pedra, la, de, no? De, brigada, de pedra. no, de la, com la brigada internacionalista catalana Venceremos. Oh, uh, rojo, mi vida. Hauríem canviar-li el nom per Andorrana, però bé, ho anem a respectar. Sí, Andorrans, la casa... I molt bé, bona vesprada, Vicent i Joan. Bona vesprada. Bona vesprada. Molt bé, tenim així, tindrem un, Educats, un monogràfic... Educats, nano, t'has contestat enseguida, eh? intentarem sobre Cuba. Això és el que porta el tio Paco. Sí, exacte, qualsevol animal. Però la Cuba la bona, eh? No I a, a la que van a fer turisme alguns tio capitalistes. Paco, això Ciutat Oratori, un programa de Ràdio Godella, 98.0 de la teua freqüència modulada. Exacte. Ho tenim un telèfon de participació. Que no és el 69, com tots ben sabeu, que no és el número que toca, sinó el 96. 364, repeteixo, 96. 364 29 52. Si tens collons tocant, canalla. Doncs pues ja sabeu, 98.0 de la teua FM, eh, també emitim per internet en 3 www.ciutatanatori.k gràcies a l'amic Rulo, que estaréis a casa. Ah, Rulo. Emitim pels països andorrans i per tota la resta del món. Rulo, és per tu crec en Déu. I Eres un artista en, la, això, en, la, en el tema este de... Els comandaments... Sí, és, si és bona persona. Els comandaments tècnics, el senyor Jordi Coy. Molt bona vesprada, senyor Jordi Coy. ¡Viva el vino! Bien, el Jordi no di res, ni viva, viva el vino. Ni res. I, I res. I... Està com si estiguera borratxo, canalla, no di ni por una. I tio, això, i també pues, ho recordem, tio Paco, que gràcies viva a, als fitxatges d'estos de pretemporada estem fent el programa també, estem passant-lo per, ah, sí, tio? per Radioactiva d'Alcoi el 107.6 sí, però eh? lleig, tranquil ara després eh? ho comprovarem i després per Ràdio Mistelera de la Xara això és ahí, això ahí la Marina ahí, ahí pegant-li, yeah, ahí, la localitat més bonica eh? 101.4 yeah! yeah! Si aneu al vostre poble o esteu per allí... Tornem a repetir la web, emitint en directe, podeu sentir després els programes vells, no? Sí, senyor. Gràcies a mi, Rulo. Que gran eres, Rulo. T'estimem, Rulo. Gràcies per existir. Ai, ai. 3 www.ciutatdonatori.k ca I avui, avui tenim un putxero de programa que són, ah, són barbaritats. Que, I, eh, que i a la marxa, la crana. Això, dinamisme, motivació. No sé, la crana, aquí demanen la dimissió. Eh, no ho sé. Exacte. La crana, dice, mare meva. La crana. I res, per començar el programa demà començarà començar a Xina Guerrero, avui tenim així a, a uns comunistes, pues anem a ficar After Bolchevique, recordat tu. Ai, ai, vinga. Pues. La gorilla, la gorilla veré, y tanta nostalgia, en donde corre reya te recordatori, anem a continuar el nostre programa, programa, programa, programa, com deia aquell gran líder. Avui tenim una audiència de por i tenim ja un missatge de Sant Culer. Ara vos el llegirem. A veure, tinc una negociata per fer entrar este ciclo. Molt bé, ara va el tio Paco en les seues notícies. Si Ciutat Anatori, notícia. Au. Va, això és una notícia que està per ahí que diu que Patrimoni retira la creu franquista de, que al, al temps que el PSPV, que deu de ser això dels societes aquí, eh, la denunciava. La cruz eh, que diuen estos en castellà eh, de término se derribó perquè és una creu de término, això que se fica al nivell dels pobles i de més, en 1936 i tornar a ficar-se en el 39 eh, amb una referència a any de la victòria, no? Aleshores eh, està pues, al camí de Moncada, eh, en una expressió, el que han dit, l'any de la victòria i de més. Eh, això es retirava hores abans de que la comitiva oficial de l'alcaldessa, la Rita Barberà, ixa que va també en el seu flamant Porsche o com se diga. No, és, és, que, és, que, és que conduixes tan filla de sa mare? Eh, eh, encara... Ferrari. Ara un Ferrari, me cago en la el tio Paco perquè... I tu has vist que la foca ha eixat cabut en un Ferrari, la me cago en Déu. no sabíeu, és increïble. el tio Paco és un especialista en les eixides de Fórmula 1. Exactament. Només veu les eixides. Ellos sí, les entrades pa què, nano. <laughs> bé, bé, pues si esta palla i companyia anaven ahir a inaugurar les obres del PAI i aquests negocis que se porten els cabrons estos de les alcaldies que són listos i tal, i després, ai, si todo es por el pueblo, a la saca, a la saca, a la saca. Tu eh, eres muy malo. Eh, no, Això era en funció funció de la memòria històrica i ho retiraven i de més. Ja és hora que ho retiren, ja ya sí, un comentario a la noticia en el matiz diari que digo En Valencia existe la fosa más grande de todas, 23.000 personas enterradas en fosas comunes, para que luego diga el CAMS que le queremos ver en una cuneta. Aquí los únicos muertos en cuneta son los vuestros, Digo el comentario Yo ya le he dicho al CAMS que nosotros no son servei de replegar, eh? y la palma es cosa segura, no nuestra. Hablando de todo Y de monca Bueno, això que esté más rollo Eh, a dos compañeros de, la brigada Venceremos, no? Mm. De que és una, suposa que serà una brigada això de solidaritat dels països andorrans. En Cuba, sí. En Cuba. I res, tenim així a Vicent i a Joan, do, dos amics, companys i camarades, per què no anem a dir-ho? Aquí camarades, camarada. Gràcies al senyor Jordi per aquesta música que estem escoltant de fons. Ibrahim Ferrer. Ibrahim Ferrer. I si no ah. serà anticastrista. No, lo que, vale, no, vale. Lo que no sé es pasor. Nos han de que, no, la sent. Nos han de, que, de que no es gusano. Ja. Ah. I, I bé, eh, tenim a, a Vicent i a Joan, que bé, comentem un poc que és bueno, això. Bueno, molt bé. Perquè hi ha una xequilla obligada, això que això és de l'Ajuntament que van canviant paroles. <laughs> molt bé, primer de tot, donar-vos les gràcies als companys per convidar-nos així a este programa tu saps que això està tot de pagat. difusió sí. nacional, a més, a més, internacional. Quan s'acaba el programa ja anirem a fer les birres per a quines gràcies dones. Ah. <laughs> molt bé, sí, sí, nosaltres som de la brigada catalana Venceremos. És una brigada que forma part de una iniciativa de l'esquerra independentista per formar els seus militants en la realitat cubana i també per a traslladar la realitat cubana així a, a, a la nostra nació. Això és, això és seriós? Bé, eh? la, la brigada naix en el 96 mm. i, i primer era quasi tot gent del Principat la que anava allí mm -hmm. i a poc a poc ja se va creant una xarxa en, eh, al voltant de, de tots els països catalans per a que, ja t'ho dic, una vegada més la, la seva militància pugui conèixer la realitat. Bueno, podríem explicar també que se va, a part d'anar un mes a l'any a Cuba en una contrapart cubana que t'ensenya la illa i fas xerrades sobre el moviment català lliurament i el, i també so, sobre ells te fan xerrades sobre el seu sí, moviment, la seva, no? moviment, la, seva, la, seva estructura política com va desmuntar la societat i les pressions que tenen no? exactament, també fem durant tot l'any tasques en, així en els països catalans per a recaptar fons per a diverses iniciatives que, que formen part d'allí per exemple ara en lo dels huracans pues, se necessita la solidaritat més que mai i, i bé, ahí, així estem sí, això Nosaltres... sembla, perdó que talla, Xina com que Cuba en un moment donat de vegades sembla com aquest país ahí emblemàtic eh, difós en una, en una neblina ja seu de trasnotxar i que només eh, ho trauen els capitalistes o els, o els no capitalistes per, per, quan ve a Conreu a la situació en un moment donat que li convé no? en, el, en, el, en el discurs que estan tenint però de, de fet eh, és un poble que porta anys eh, patint una sèrie de, de repressions eh, ja no sols mediàtiques, sinó eh, després de les que va partir directament en, en Carripell eh, a, a l'hora de, de, les, de guanyar la guerra i les repressions que havia tingut abans el fascisme, doncs, doncs després ha tingut que patir l'ofegament del món imperialista capitalista, evidentment que no ha deixat ni que la medicina, ni la cultura, ni les infraestructures pogueren anar cap endavant ni cap enlloc, el qual ara també eh, imagine, perquè vosaltres heu estat eh, recentment i podreu potser dir-me alguna cosa al respecte, eh, doncs, eh, ara pot eh, haver-hi haver, un moviment allà dintre de Cuba que fins i tot està recolzat a, als països eh, de, del primer món eh, en, eh, en demanant a, a crit pelat, a, a xisclant, diguem, democràcia, no? El que passa que això la democràcia, després de l'experiència que tenim aquí als països catalans i a, i a, i a l'Imperi Espanyol... mentira, home! Eh, me la, I si, si hace el favor, no me la estira. <laughs> eh? Oye, quina és la situació que es viu allí respecte? Eres un poeta, Paco. Ha dit moltes bobades, potser en un moment donat, però crec que, que són coses que a mi sí m'interessen, evidentment que hi acabe, no? i vos dixe, eh, que, que en un moment donat eh, se facin coses d'accions i de més, em sembla bé, però saber per què es fan i saber que, quina és Cuba, com es viu, quina situació es viu allí, com veuen totes aquestes coses que acaba de parlar, no? Bueno, però indiferentment bueno, que diga. Abans de, a, testes, no? abans de contestar-li a Paco també he dit ah, gent, que va present, acabar de presentar la brigada i tal, sí. que nosaltres diguem que podríem estructurar el treball en dos parts, no? Una seria l'ajuda material que podem transmetre a través de, de projectes no? de cooperació, com pot ser millor desesterilitzacions de sales d'hospitals o mm. ajudes a, pues, a grups de teatre infantils i tal. I després, així, en els països catalans, la nostra feina fonamental... Andorrans, andorrans. És que <laughs> ja, sí, no. seria... La censura de la Junta de Godella. La, la nostra feina fonamental seria oferir xerrades a diferents col·lectius de qualsevol població per a, per a transmetre la, la realitat de Cuba i a part d'això també pues, és, fem articles de difusió sobre realitat cubana que, se poden, que publiquem de vegada en quant a l'accent o en diferents webs. I, des, i bueno, i això. Sí, no, a més, sí, preguntar... Per, perquè, sí, per lo que deies, perdona, per sí, lo que s'has comentat, primer de tot caldria explicar això, no? Quina és la informació que rep el món occidental d'un projecte com és el de Cuba. Clar. Lògicament, a ningú li agrada que, una, que siga una realitat completament diferent. La gent que sol anar a Cuba, que, que van a Cuba, van de turisme, de turisme generalment sexual, no s'han a enganyar, no, no, no, existeix no, no, no, això Aleshores, la visió que venen és molt de la misèria, lògicament. No? Nosaltres hem pogut comprovar i hem pogut viure en el que és el poble cubà menjant el que ells mengen, vivint les seves experiències i, i passejant tranquil·lament per nuclis de pobles o per l'Havana o per qualsevol lloc. Aleshores, això és el més important, que és la informació que arriba. Des, de, des del món occidental no li s'agrada demostrar això sí és una dictadura, és una dictadura socialista i que tot això comporta unes coses. Clar que tenen unes carències, però tenen moltes virtuts. És un poble lluitador, és un poble que dins de lo que se podria anomenar el tercer món tenen una qualitat de vida que a 300 quilòmetres que està eh, Jamaica i companyia mm, sí. no la tenen. I tot això se deu al de jefe Fidel Castro. Sí, sí, sí. Home, també es deure al poble, no? També es deure al poble, d'alguna manera. I al poble, lògicament. Ahí està. Molt bé. Ixa era la idea, jo crec que... Sí. Però, bé, comenta, sí, comenta. No, que pensava que, que havia que donar un poquet a conèixer també perquè anem a veure, pues, doncs Cuba per moltes persones a aquestes hores, eh, per alguna gent pot pensar que estiga com obsoleta, no? o que, que cal en un moment donat una transició i tal, però clar, en, eh, la gent que, que, que sempre xisla per aquesta mena de transicions mai, mai va cap a un, cap a una situació que vagi més enllà de la realitat social en la que es viu bé i en totes les màximes llibertats, sinó mm, sol anar a, a la dreta, és a dir, a una democràcia occidental, de corte capitalista... No pot haver transició de ser ruptura. Paco, Paco, per donar algunes dades, sí. eh, per exemple, des de que la revolució va triomfar, en menys de 10 anys, el nivell de vida va pujar en més de 18 anys. Quan triomfa la revolució, el nivell de vida dels cubans estava al voltant de 60 anys, i en l'any 65-66 Mm-hmm. diguem, havien passat 7-8 anys, ja el, el, el nivell de vida havia pujat quantiosament. Després, per exemple, nos va, nosaltres vam estar a Hawaii Grande, una població rural de la, la província de Matanzas, era un poble que tenia, era un poble dispers perquè era, era un poble agrari, o sigui, la, no hi havia edificis, no cases, era un municipi molt dispersa, com jo l'ocupava en extensió, per dir-te alguna cosa, 10 quilòmetres quadrats, on millor hi havia nuclis de població, on hi havia 100 cases docentes, nos nosaltres estiguem allà i, era una población de 50.000 habitantes Y i hi mes mm. de 5.000 estudiantes procedents de tercer Y hi estudiantes estudiants de y hi bien de la India Y hi havia de y hi bien de Venezuela, i l'únic que han de complir aquesta gent per anar a estudiar a Cuba és que després tornen als seus pobles, a les seves aldees i exercisquen la seva professió allà. O sigui, allà. que no són tan monstres, o sigui, són capaços de compartir, no? Persones, no com ma mare que li deien en l'escola de xicoteta que russos tenien rabo i cuerno. Ai, no així no és així tu, canalla. I molt bé, anem a continuar el nostre programa en sí, un de musiqueta. Sí, sí. compartir ho amb gustet, cant de vida, cant d'estil. Cant d'estil... Ye, ye, calleu-se. Va, va que vam emprendre. Va aquí. Vine, vine. Xoca't això, xoca't això amb mi. retornatori... Si t'abrica el cul, t'aclaves un supositori. Avui tenim els seus companys de la brigada Venceremos. Si voleu trucar, 96 364 29 52 per a qualsevol pregunta. fiqueu si 60... Mare, no toques. I molt bé, tenim ahí un missatge de Sant Culer, perdoneu, que vos vaig llegir. Eh, eh, Sant Culer. Sant Culer, toca Sant Culer. Què diu el Sant Culer? Eh, això, heu escoltat que la corrupció afecta a tots els partits? Ho ha dit el fiscal general Conde Pumpido. Yeah, és con la gripe ah. Després d'aquestes de, este, de notes d'humor... Que no estamos tan mal, hombre. ¡Al loro, home! ¡Al loro! ¡Al loro! Ell és el millor. No I ese senyor Jordi Coy, com mola, se merece una ola. Exacte. I res, tenim allà a l'altra banda del fil telefònic al nostre corresponsal en la Vall Farta, també coneguda com la Vall de la Mort i la Vall del Paludisme, que compren els pobles de Càrcer, Beneixida, Alcantara, Xúquer, Cotes i alguna més. Les teues llicions... I Beneixida, el poble de Maria Teresa Fernández de la Vega. Viva la vicepresidenta. Viva la Sacrana. Viva, queremos follar, queremos viva la democracia. La vicepresidenta me pone. Bona vesprada, Toni. Hola, Padrilla. Se busca cobertura. Toni, m'ha dit que m'ho vaig a mirar, que la vicepresidenta me pone. Ja l'has trobat? Ja a treballar. Molt bé. I a la presidenta. Bé, tenim el nostre corresponsal, Toni, el Chicha i en cantre del Xúquer. Toni, què estàs fent en aquests moments? No ho digues, no ho contes! Avui m'he deixat la bicicleta aparcada. Eh? Veus, veus, veus. I avui, que, I avui què estàs fent? A dos mans. Quin, quin deport estàs fent? Eh? La dels adorrans, a que sí? Estic patinant. Sí. <laughs> I què vas, per cantre del Xúquer? Vaig pel terme, que està tot oscur. Sí, de... Ai, ves, ves en compte, ves en compte. No, no, però que ha xelat ahir o què? Com? Que si ha xelat, que vas patinant. Sí, eh? un poquet. Ho hem de la producció d'Ixa de Cascalda. Estava agarrant-se a ploure, ara. Ah, agarrant Ahí, ahí, tenim informació en directe sobre el temps en la Vall Farta. Sí, senyor. I res, pitja, a banda de que està plovent i tenim una temperatura i una meitat del 50%, eh, què tal va la marxa per ahir, lo de la gripe A i te a per ahir per la Baifarta? La piquea. La gripe A. La gripe A m'han dit que fa concert, no? Sí, pot ser. <laughs> I res, tens alguna, alguna notícia que donar-nos o informar-nos d'algun event lúdico eh, festiu? A veure, sí. el, el aniversari de Boomerang. Boomerang, això ah. què és? Home. Que xungo de suma Ah. Suma càrcel, això, això on està? Exactament. Enfront de Cal Rollo. Vale, enfront de Cal Rollo. <laughs> Ai, tu, eh. Bé, i això que és el dissabte? El dissabte. Molt bé, Pitxa, enguany eh, en cap d'any te van a quedar ahí en el, en el teu poble, en el, en el Rogle, i se magnífic antro de, de drogues i perversió. Ni pensar-ho. Saps que van a fer el festiver segurament en l'Alcúdia, el poble de l'altre nostre corresponsal? Ni cago, hòstia. O sigui, que ho tenim allà al costa de casa. I jo el dia 2 no treballe. Saps què vol dir això, no? que anirem... <laughs> Home, bé, me vaig a dir a l'alcalde no que vos ni... cobrin aquestes quedades per telèfon no, en la ràdio. No sé eh? ni qui toca, està boicotis, és que Paco, està la telefonia mòbil molt mal. Ja, ja ho veig, ja. Però res, Toni, tenim així, avui, a, tenim a deixar pronte que tenim a dos companys de la brigada de solidaritat en Cuba, venceremos. A veure quan anem tu jo a Cuba, eh? Pues anuncia el concert el dissabte, en ser Ah, vale, ah. anúncialo. lo anúncia 121 decibels i un grup murciano de heavy metal. Guai. Això, tu tens canar o què? Yo sí, seguramente. Vale, pues ya me avisará. ¿Y les entradas son caras o qué? que obres. Sí que ho veig, no, popular, que popular. Que en crisi. I els murcianos seran d'espals bons. Per res pitjat, te dicem ahí entrenante para les olimpiades. Vale. De Brasil. Ja estic en forma, ja. Molt bé. Vinga, Vinga a xupar-la, pitja. Cacate-la bé, tete. Salut i força. I bé, fica'm ahí un poc de musiqueta cubana, bueno, no? Que estem a això, ciutat tanatori. Això un tanatori. Tanatori. Ara després te deixo una notícia, home, Ai, i Pues. I molt bé, tenim així a a Joan, no mos oblidem d'ells. Sí. Que tant, diguem, fills de putes, eh? no? No, no. Fica el titi, fica el, el titi, que, ha dit fills de putes. Brava, eh? Fills de put. Fills de put, eh? Fan, això, en sèrio? Quan és festival? Sí, sí, sí, bueno, són rumors, rumors rumorologia, però jo, que saps que sóc un tio informat <laughs> Exacte. i que tinc amics que està, està en la copa, sí. doncs m'ha informat. I bé, Vicent i jo... No sap quan t'obrin la color. Ara, ara és un moment d'entrevista. <laughs> això segur que sí. Que perquè el tio Paco s'enrotlla, vos doncs anem a deixar que vos, com, que vos comenteu, però que, clar, lo que vos... No, però que parlaven abans de la qüestió de Cuba vale, i tal, jo amb Vicent, vosaltres mateixos. Eh, per lo que deia abans el, el company Paco de, de, de, de que sí que és veritat, de que ahir sí que s'estan plantejant reformes, no? no? Vull dir, no és una cosa no és una pedra, no és algo que és intocable. Mm. Lògicament és, porta més temps, tenen que parlar o se parla, però sí que s'intenten fer reformes. Nosaltres una de les coses que se van donar compte és que la gent més major, la que ha viscut abans de la revolució, sí que té aquest sentiment de lluita, d'haver aconseguit moltes coses que abans no tenien, abans claro. vivien en condicions pèssimes, vull dir, estaven els, els quatre que manaven i els camperols que treballaven per, per poder menjar mínim com a esclaus, eren esclaus. Com és esclaus. Aleshores, aquesta gent sí que encara té aquest sentiment no? de lo que s'ha guanyat en la revolució, cosa que no passa en la gent més jove. Mm -hmm. La gent més jove sí que busca unes millores, però si, si, si rasques un poc en l'assumpte, dones compte de que les, les millores que busquen quasi sempre són materials, no? Sí, dir, sí. Ells no se n'en compte, molta gent quan ens preguntava el tema de l'educació i tal, no saben que així per a poder educar-nos tenim que pagar, Ai. cosa que allí és gratuït. Si tenim que, per accedir necessitem tindré un... no és molta adquisició econòmica, però sí que és que no qualsevol pot accedir a, a una bona educació, cosa que allí la tenen tots gratuïta. Mm. Però per això mateix sí que s'estan fent reformes. També és veritat que no poden obrir les portes al capitalisme, perquè si no es, sí, si Ah, veritat. Aleshores és un, pro, és un procés, com ells diuen... del mercat la, que es devoren. Clar, com ells diuen, la revolució encara no s'ha fet, encara ah. estan en, en, en el procés És un procés de eh, que evoluciona cada dia. No se pot canviar ni en 50 ni en 60 anys una societat, claro. una societat esclava. Claro. També no, no cal oblidar el tema del bloqueig. Eh? Vamos, que això porta, de, de això maneres, que eh, estaràs d'acord amb mi que el capitalisme és més hàbil en aquest aspecte. Vull dir, és Home. més capaç de fagocitar a través dels seus magasins, cort inglès o el que siga, a tota una població eh, en qüestió d'hores i, a, i a la resta del món en qüestió de dies. Vull dir, tu te tires un pèl verd i als tres dies el tens al cort inglès. pèl dels verdes a 3 euros. Exactament. <laughs> ah? Eh, exacte. I en un moment donat, diguem que en aquest aspecte el sí, capitalisme és més listo. Per exemple, però solució costa més, no? Clar. Això és el que anava jo volia dir. I parlant de capitalisme, en Estats Units sí, te poden oferir cotxes i te poden oferir Playstations, però en Estats Units hi ha al voltant de 40 o 50 milions de persones que no tenen accés a la sanitat més bàsica. I això mai surt. I això mai ix. Claro, claro. Eixes coses estan ahí. Està clar que el capitalisme d'alguna manera amaga les seues... Eh, nafres, ¿no? I ataca esta gent. Jo també considero, però bueno, l'experiència eh, us ha resultat eh, eh gratificant, no? Satisfactòria, ho ha deprès un muntó de coses sí, i tal. Vull dir, parlem, si voleu, un sí, poquet sí. d'aquesta experiència, ja no sols ideològica, sino se barreja entre ideologies, sí, sí. sentiment, llavors és que ah, resulta que la gent Que va ser la l'experiència. No són només que... Que va ser la experiència molt gratificant i una, que cosa que no tornarem a viure. Home, la l'experiència eren en dos vessants. Eh? Un... <laughs> ja. <laughs> Eren en dos vessants importants realitats. Era un, una era la vessant de conèixer no? la realitat cubana, com ja he dit abans, i l'altra era el, el poder conviure durant un mes 11 persones que va anar com a brigada també és important, no? aquesta feina de, de viure en comunitat, viure realment si creguem en un món, diguem-li socialista o diguem-li llibertari, però com viure? Perquè és molt fàcil dir-ho, però quan convius dins d'una comunitat ai, ai, tens que agarrar una responsabilitat, no tots són floretes, la llibertat ai. no es tracta de... No cau de cel, tots no? canuts sí. i vinga i festa i tal. Sí, no cau del cel, sí. No cau del cel. Aleshores l'experiència és molt, molt bona, no? perquè dones compte de que allí la gent és molt plana, és, t'ho dona tot, no tenen res i t'ho dona tot. Mm -hmm. Cosa que sí, ens costa hasta convidar a una cerveseta a un company, sí. saps? Tenen una merda però es la guarden. Exactament. <laughs> No sí. sé, nosaltres vam arribar, la, la central, per dir-ho d'una manera, de la brigada era, com ha dit el company Joan, eh, un poblet, com Hawaii, si fora Hawaii, com si fora Godella, sí. però allí, i, i ens varen, ens varen allotjar en... Eh, en el hogar del impedido Exactament, que era un projecte que la brigada d'anys eh, darrere ja havien Però, sí, recolzat, i... recolzat en, en diners, que sí, sempre sí, el Principat pues, se va, se, pre se presenta projectes als ajuntaments, Estos catalans oh. sempre estan a l'última, eh? Que caiguen, Déu. <laughs> Cabrons. No, i són injeccions de diners que per a ells és molt important. I, bueno, ens varen tractar des del primer moment molt bé, ens teníem programat tots els dies tenim alguna activitat, eh, perquè clar, també cal dir que la nostra brigada fa un paper més polític. hi ha moltes brigades que van a, a donar una un ajuda material un no? i un voluntariat de construir escoles i tal, que també és la tasca que nosaltres fem però també nosaltres centrem molt important el tema ideològic, no? el, mm -hmm. el, el rebatre i el, i el, com tu has dit, no tot és perfecte, nosaltres no anem ja com a comunistes viva Fidel, sinó nosaltres volem traure el suc. O sea, que no anaven de fanàtics. No anaven de fanàtics. Eh, se senteu una pedra i diguen, com collons se poden sentar en algo millor i no jo sols, tots, no? Exactament. I això costa, ja que Nosaltres, per exemple, tots els dies fèiem assemblees generals on preparàvem les, les, les preguntes que anem a fer, a, per exemple, al Partit Comunista, que tenim una xerrada, o, o als joves de la UJC, o, o a o als membres de la cooperativa agrària que també anem a visitar i de quan en quan el ron i la canya també no? això, això, per, eh? això per suposat molt bé, doncs ara que estem en el ron i la canya vos vaig a tallar ahí que se contalla rollos, rotllos ai, ai. soltar la cançó de El Che Comunista mai no mor eh...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 thank you mamarreu una mica, deixeu de mamar-la. Bona tarda, Club Super 3. Exactament. Eh, no el gasteu molt perquè se podeu quedar pegats. Bé, per aquí tenim un problema d'una tal Sonia Moll Gamboa, que va néixer en abril del 74 i que és menorquina de Ciutadella. I diu així, reprenc la vida. Pensava que tenia apellido de Cuenca. No, que va, que va. La xicona té apellido de menorquina. Sí. Molt bé. Cojones. ¿Tú no has probado la menorquina o es la mayor? No, yo soy de... Yo es que la sobrasé ya... Sí? Yo soy més de los, de los embutidos de Puente Robles. Ah, coño, tú tu estàs invaït per l'estómac. Bé, <laughs> anem a ficarse serio. Exacte. Poema. Doncs bé, esta xicona, eh, com otras vegades també entre tret así de, de lo que és la, la trobada esta de la Mediterrània de, poe, de poesia i de més, doncs en tal de cuanto en cuanto alguno i és d'ella. I, I diu reprenc la vida. I diu, reprenc la vida en el mateix instant on vaig deixar-la Torno a respirar. M'enfilo al pic del somi per deixar que redolin avall les mesquineses dels anys oscurs. Reprenc la vida allà mateix, al punt de mitja tarda. Té visoratges es vint, esvaint des núvols d'aigua. A estones perdó eh, l'aire. És dir, que el perd. A estones perdo l'aire i em mantinc pensada en el no-res, cap per avall. Llavors em deixo caure en un capbussó dins del mar a l'hivern, tancada a l'illa, i el fred es converteix per primer cop en el meu aliat. Em redibuixa i em recupera el cos i em concilia. En un avui sense demà reprenc la vida i em permeto de vegades alguna m'agradaria enyoradís i xiuxessant a cap d'orella prenc un altre cop la vida, desnuant els capdells d'enyorança que m'enfoguen, que m'enfoguen i que em calma el dolor dins d'una tassa de silenci. Retrobaré les mares que he perdut, n'estic segura. De Sònia Moll Gamboa. Notícia, collons, notícia! De Ciutat Adatori. Pues recordem que això és un programa de Ràdio Godella, 98.7 de la FM, i que també podeu escoltar en Radioactiva FM d'Alcoi i el, en ràdio mistelera de la, la Xana i per internet en www.ciutadanatori.k Bueno, notícia arreu del País Valencià els, subcontrat... els subcontratistes de la visita del papa una firma, eh, i una firma de Correa comptabilitzaren 2 milions en extres tio. Castaño Corpo... Corporate ingressa 230.000 euros per el muntatge audiovisual quan se dedicava a la compravenda d'immobles i sa companyia i no a aquestes coses perquè veig com canvia de la, la faena quan hi ha algú que, que rascar, és una de les societats patrimonials que blanquejava el diner de la trama Gürtel repatriat des dels països fiscals. Amigo con el papa. <laughs> eh? A tot això, oh, bueno, hi hauríem més coses que dir i tot el rollo perquè resulta que que eh, està lo del casal Grunter, que li agarren els diners i ho fiquen en la caixa B o B, però anem a deixar-ho córrer perquè ja estem farts de la notícia. Perquè som més papistes que el papa. De totes maneres, diu, diuen per ahí un comentari a la notícia que en el mateix diari diu se supone que la visita del papa a la Fórmula única la única es No, la una. La, América Scoop, <laughs> la presentación de Ferrari y la Volvo Oceans si le bragues de la Rita iban a dejar mucho dinero a todos los valencianos y iba a crecer mucho el puesto de trabajo, pero por ahora somos la comunidad más endeudada y con más parados y lo único que han hecho ha sido gastar nuestro dinero en estas cosas y no en hacer infraestructuras necesarias como carreteras, escuelas. Este hombre, habrá que digo en castellano debe de ser un catalanista de estos independentistas de mierda, eh? Vol cambiar el país. dije a la Rita que facha lo que ubica pobreta. interpretación sempre negativa. Ai, ai, ai, ai. I res, eh, tenim així els nostres companys Vicent Llean de la brigada Venceremos i res. I yeah, eh, com eh, tenim el país, eh? Sembla que està a punt de... Eh? parlar de la visita del papa Juan Pablo II que va fer a Cuba, però este nou que tenim, el papa este no deixa d'anir a Cuba, no? Deixa, mm, no. El papa nou? No, ni ganes. Eh, lo de nou ho dius per provocar, I res, comentem alguna coseta així. Has dit papa nou? Xucla què? Paco, que, està, que estem, avui tenim fam, així convidats. Home. Ah, i tenen fam, doncs no suplem res, que si no s'apuntarà. I bé, què, mos, <laughs> què més mos comenteu d'ahir del vostre viatge? Si no com veu... No, ja, ja estan... Ja, ja estan partits el cul, eh? Que estan fumant. <laughs> I no, és de massa, és de massa. Deixa el preservatiu. Jo a veure, pues comentar que realment val la pena. Val la pena el voreu per, per una mateixa com està allí l'assunt. És, no sé, és, és únic, l'experiència és única. También es verdad que no es solamente un viatge, ya que durante todo el año pero el tema de Cuba y i, hay que la máxima gent posible agarre el missatge. Claro que las cosas están mal en Cuba, pero casi no ho eh, estan. Tenemos una llamada ganadora de, del nostre del nostre y yo Atenció, aquest missatge és molt gran. A Cuba li fa falta un mes i un Ronaldinho per a ser gran. Ah, ja te vale. Sí, ja te... Què dice? Sàncule. Ah, després te desvelaré la seva la seva sí, Culer, està... I bé, ah, agenda! Patatà, patunca! Ahí, Paco, ahí, música d'estes modernes, electròniques. Drum and bass, tu saps el que és el drum Lleva la mà d'allò, me lleva la mà. Bé, bé. I bé, agenda dir xous, eh, 9 de novembre, tenim ahí diferents actes que encara arribeu, si és que esteu escoltant el programa. I res, tenim a, a Castell de la Plana, a, al Creualli, eh, tenim un acte ahir, el Creuavillers, que, a veure, que, que, més, eh? que, llibres a Dona 2009. Ah, collons, està pitjor que jo. Què és això? Que és un intercanvi de llibres entre particulars que podeu fer ahir a la neu i se canvieu els vostres llibres i tot el rotllo. Recordeu que avui és el dia de no pegar-li a les dones. I és en el Cafè de Flandes i és a partir de les 7 i acabarà molt tard, que encara esteu a temps d'arribar. Això en Castelló de la Plana, Paco. Ara ah. anem. I res, eh, tenim l'AFNAC d'Alacant, tu saps el que és l'AFNAC? L'AFNAC, no saps si fa un cafè o alguna cosa d'això. Doncs pues en l'AFNAC d'Alacant tenim... Eh, un... Ah, no, saps se deixen les filles eh, els diners. Una xerrada de... que es, es, es, es diu eh, Diàleg a 3, que estan ahí, pues, pues xequen uns, uns periodistes escriptors que van a parlar, mm. Juli de Llorar, Francesc Ballarri, sí i això, i també ahí van a fer ahí un... Són, de la, són escriptors de l'Associació de Llengua... Té que ser el colmo de l'escriptor, L'Associació no? d'Escriptors en Llengua Catalana dels Països eh. Andorrans i fan una xerrada ara a les, a les 8 en l'AFNAC. Puta mare, puta mare. Si esteu en Alicante. Jo, jo aniria, perquè deu de ser el colmo de l'escriptor, saber escriure i a més parlar. El, <laughs> diumenge, el diumenge a les 12 del matí hi ha una concentració ah. contra el feixisme, el racisme i la homofòbia no te la en València, en la plaça de l'Ajuntament, que convoca el COUP. Eh, l'Assemblea d'Acció d'Unitat Popular Ixa de València Ixa. Molt bé. La convoquen ells? Sí, bueno, i la plataforma d'Acció Popular contra la Impunitat, però és que, clar, ja saps que la, la gent se, se ho apodera tot. Sí. Vale, de concert de musiqueta tenim en dissabte en Alboraya, no sé si us sabíeu, monten Ixos no. del Bea, Ixos que són del blog, ah. monten un concert en, en la Terrassa Lumière a les 9 i mitja que toquen Rapsoder, Espencat i 121 decibels. No fica res de diners, però com l'últim cop ja molt aclarant doblar, em va agradar. Yeah, parlant d'una cosa, l'última vegada que va sentir jo 121 decibels va ser en Burxassot l'any passat, i, i estaven ahí de teloneros en el I, bé, i, i, i, eh, perdona, i tocaven molt bé, eh? Però que aquest detall, eh, ara que estàs dient lo de, lo de act, actes i tal, el dissabte també en Montcada... Sí, ho anava a dir ara, ah, bona, calla. ja m'ho xafes. No, ara ho <laughs> dius tu. Ai, que dolor, Dissabte també a les 11 actuen en, en Pujol, en l'Horta, actua Carles Enguís i el doctor Dropo Ixe. Després, esta nit, actuen en la sala Mirror, lo que era la Roxy, actuen en que val 3 euros, obrin pas en acústic i orquestres a un sistema a les 9 de la nit i ahir. Demà actua S.A. en Vilareal, en la Galatal, S.A. són societat alcohòlica. Alcohòlica, jo t'ho he dit. I res, i el dissabte no en tinguem, pel Xitxa i pel no, la pena que estigui per ahir, escacs al xucat, tasquet i batuquem, i això. Aquí són letres estanceres. I després, lo de Moncada, que jo vos dic que és grup, ja ara vos comentarà Vicent, toquen la rana mariana, el tío de la careta, los de marras, los perros del bugui, mis tesaris i sus lagartijas, Pau a la triste, Bueno, Pau es deu muntat, eh? Pau baixos. I això, la pare que val 10 i 14 euros per un concert solidari per a construir vivendes en Anandpur, en la Índia, de la Fundació Vicente Ferrer. Correcte, Vicent? Correcte, no cal afegir res. I molt bé. Els diners, els diners, ja que anar a pagar. Això sí. passar ho bé. I molt bé, després d'això, hi ha unes jornades de la iniciativa, de la plataforma Iniciativa Animalista, el dissabte 21 de novembre, en el Centre Octubre de Cultura. Ai, ai, ai. Viva va el tio Pepito Guia. Exacte. I res, tenim ahir ja... Ja l'última això, bueno, que el diumenge a les 5 de la vesprada tenim cinema en, uno de, en el Tocat, un dels patrocinadors de, de Ciutat Anatori, ah. i res, la pel·lícula Bande, la comèdia de la vida del director Roy Anderson. Ai, ai, bon, I res, eh? sense més demora, anem a ficar una cançó de, de Juan de Mora d'un grup de Xixona, més que res perquè toca el meu cosí, la gaita, en esta cançó no la toca... Ah, això és nepotismo, eh? Cosa, no, no és cosí meu, però es diu, és quasi... Sí. Bueno, no, jo ho dic perquè me la l'apunto que fer un altre nepotisme. I res, Mugromany, anem a escoltar una versió dels Maiden eh, mm, to the Hills, la manta al coll. La manta al coll i el cabocito. Jo sóc melic, el meu cos comença a bullir. 50 euros, jo 25 acabant ja el Anatori d'avui, però no podíem anar sense, sense anar a la comarca una altra volta de la Ribera a parlar amb el nostre corresponsal, Toni, el de l'hostal. El, el, que té la mà l'orinal. Bona vesprada! Eh, bona, i aquesta versió de merda de coi que heu ficat aquí Eh? Això, això és de mugromant, tio. Que tu saps que és lo trist de tot, que quan estan tocant per allà dels pobles sempre hi ha algun típic graciós que està des de, des de la primera cançó de... Yeah! Tocar la de los Maiden. Saps? <laughs> Saps el concert d'esperança de los Maiden. Sí, sí, sí. La Xina està... Què vols, tio? La Xina la música en valencià, que no ho saps o què? I este cap de setmana pa un peguem, eh? Pues això és el que t'anava a preguntar. Bueno, què t'ha paregut la versió de Musculman que t'han ficat, la de Canal 9, eh? Ah, doncs la de Canal 9, pareixia que la cantava Lluís Miquel, no? <laughs> sí, Lluís Miquel i Paco Muñoz feia els coros. Ostres, I la barreta de la guitarra. Ah, Muy bien. <laughs> Sí. I bé, Toni, a veure, conta'm que mos vas dir que aquesta setmana mos comentaries molts actes lúdico-festius que n'hi han per les nostres comarques. Sí, home, demà canta un, un dinosaurio de la nova cançó en sueca. Què em diguis? Sí, home, el, el, el Raimon este. Hola, tio. Un sí, Prisen cap, prisen el està, està viu. Se no s'ha anat allà a, a damunt dels països andorrans. No, i ja ha fet, està fent ara un comeback tour perquè el mànager se n'anà en tota la pasta i el deixa pelat. Ai, vaya. En lo major que és i que li passen... Se n'anà la pasta al vent que la mànager és la dona, que penso. Ai, ai, ai. Si és que no pot ser, eh? Venga, I eh, bé, hi ha més coses a banda que després parlen parlem del Gürtel. <laughs> D'aquest acte d'aquest dinosaure. Sí, home, lo, lo de Llíria el dissabte, que podries anar, te parlar amb Botifarra, tu. I, i tu vas? Jo no, jo me n'aniré al coll a veure a Sènior i Artur Caravan. Ah, també? També en coll, doncs pues això, informa que si tenim audients en radioactiva coll. Informa de l'acte. Jo crec que els radioactivos estos estaran tots ahir. La damunt és, és a hora europea, és per l'esprar. Sí, a quina hora és? A les 7, 7 i mitja, crec que és. I lo de Llíria del Botifarra? Doncs pues a les 10, 10 i mitja serà. molt bé. I res, com va la, la gripa per ahir per l'Alcúdia? Doncs pues, així de moment bé, però per al coll sí que se n'han mort dos. Sí. Yeah. És que al coll, en tal de destacar el que siga, ¿eh? Pues, cuida't un poquet que estàs ahí un poc constipat. Uno, uno d'ells no seria un moro, veritat? Estàs un poc constipat, eh, company? Pot ser, sí. Bé, doncs pues, m'està dient Jordi que tenim que acabar el programa. Sí. Bueno. No, bueno. I, i vamos, que volem anar al bar i això. Exacte, se farem una a la teua salut. Que ja et tocaré després o algo. Vale, muy bien. Eh. Molt bé. Vinga, toca, eh? toca obrint pas en acústic, en la Roxy. Ostres, voleu que anem o què? A dos mans. Home, jo ja saps que si demanen de quedar a l'institut no vaig. Ah, pues doncs va, mira. Eh? Ara parlem. Muy bien, muy bien. Molt bé. <laughs> Vinga. Vinga, companys. Fins la setmana que ve. Vinga, Això ha sigut el Ciutat Anatori del 19 de novembre. Salut, companys. Un dia que no es tornarà a repetir en la història. I moltes gràcies a Vicent i a Joan. Bé. Gràcies a vosaltres. Està molt de gust així. Sí, se m'ha fet molt llarg, eh? Sí. sí. <laughs> està, guarda això per quan vulgueu. I bé, sempre que parlem de coses sèries molt baixa l'audiència, ah, Paco. I bé, Home, però la propera vegada vindrà més... Recordeu que podeu escoltar el programa per Ràdio Codella, Radioactiva, de i Ràdio Mistelera. Mistelera, tio. I en 3 www.ciutatanatori.k. Moltes gràcies, tio Paco. Moltes gràcies al senyor i al Rulo, a tota la gent dels països andorrans, als gasolineros, Besitos salvarme. bar eh, Vecineros que no se vive. Perdoneu, besitos. Fernández de la Vega Ja, la, i dedicar este programa a la gent de la l'Alacrana. Exacte, perquè torne a casa avui, no mañana. I res, que venen, que vienen. Ràdio Godella, 98.7.